Tractatus vigesimus Item alius de iunio decimi mensis Dispensationes misericordiae Dei quas salvator noster pro humani generis reparationi suscepit Ita sunt dilectissimi divinitus ordinatae ut evangelium gratiae velamen legis toleret, non instituta destrueret. Unde custodienda nobis est dominica illa sententia, quad dixit non se venire legem solvere sed implere, ut nos quoque huic regulae in quantum donante deo possumus serviamus scientes nihil esse de veteris testamenti constitutionibus negligendum si vigilanter studiamus agnoscere quid ibi transitura obumbratione velatum quid per mansura actione sit conditum nam discretio ciborum et hostiarum circumcisio carnis differentia baptismotum et observatio baptismorum non ad hoc subfiguratis significationibus sunt agenda quae etiam sunt rebus ipsis, quae significabantur in pleta. Mandata vero, et precepta moralia, sicut sunt edita, perseverant, quia non aliud insinuant, quam locuntur. Et apod Christianam devotionem augmento crescunt, non cessatione deficiunt. Diligere iteque Deum et proximum, honorare patrem et matrem, non adorare Deus alienos, et cetera quae alteribiliter sunt prohibita, aut salubriter imperata, non aliter ex legalibus institutis quam ex evangelicis veneramur edictis ut quam vis multa accesserent ex novitate gratiae nihil tamen in minutum sit de antiquitate justitiae unde merito disposuerunt apostolice sanctiones ut veterum uniorum utilitas permaneret et licet ecclesiae consuetudo prolixioribus se castigationibus exercere didicisset amplecteretur tamen continentiae sanctificationem ex lege venientem quibus enim donatum erat posse quod maius est indecens fuit non celebrare quod minus est hac ergo rationi dilectissimi evidenter instructi ecclesiasticis regulis jejunium decimi mensis adjungimus idque devotioni vestre sicut est moris indicimus coniam plenum pietatis plenumque justitiae est ut terrenorum fructuum perceptione conclusa agantur gratiae deo et sacrificium ei misericordiae cum iuni immolatione solvatur gaudiat quisque copia sua et multa se horreis suis intulisse laetetur sed ita ut de abundantia eius etiam a pauperibus gaudeatur fecunditatem segitum fluenta vicium partus arborum ubertas imitator animorum quod dedit terra dent corda ut possimus dicere cum profeta terra nostra dedit fructum suum deus nam verus et sumus agricola non solum corporalium sed etiam spiritualium auctor est fructuum et utraque semina utraque plantaria duplici novit exercere cultura dans agris profectus germinum dans animis incrementa virtutum quae sicut ab una providentia sum sere principium iter ad unius operis vocant effectum. Homo enem, ad imaginem et similitudinem Dei factus, nihil habet in nature sue honore tam proprium, quam ut bonitatem sui imitator auctoris, quid honorum suorum sicut misericors largitor est, ita est et justus exactor. Volens nos operum suorum esse consortes, ut quam vis nullam nos valeamus creare naturam, Possimus tamen acceptam per te i gratiam exercere materiam quia non ita usui nostro bona terrena con lata sunt ut carnalium tantum sensuum voluptati satietatique servirent alioquin nihil apecudibus quibus nihil distaremus a besties. Que alienis necessitatibus consulere nesciunt, et solam sui, ac suorum fetuum curam habere noverunt. Animalia igitur carentia intellectu, nullo sunt erudita mandatum, nec acceperunt legem quae non accepere rationem ubi autem est illuminatio rationis ibi est et disciplina pietatis quae dilectionem et deo debet et proximo non enim aliter probatur homo amator esse sui nisi appariat eum et supra se naturae suae auctorem et secundum se naturae suae amare consortem merito in his duo was mandatis tota lex pendet et profete merito disputationum omnium latitudo sub paucorum brevitate verborum plenissimo est explicata compendio diligatur deus diligatur et proximus et ut formam diligendi proximi ab ea qua nos deus diligit dilectione sumamus qui etiam malis bonus est et benignitatis suae donis non solum cultores suos convovet sed etiam negatores amentur propinqui amentur extrani et quod debetur amicis super erogetur inimicis quam vis enim corunda malignitas nulla humanitate mitescat non sunt tamen in fructuosa opera pietatis nec umquam perdit benevolentia quod praestat ingrato nemo se dilectissimi ab opere bono faciat alienum nemo de sua tenuitate causetur. Tamquam qui sibi vix sufficit, et alium juvare non possit. magnum est quod proferat ex parvo, ed in divine lance justitie, non quantitate munerum, sed pondere pensatur animorum evangelica vidua duos numos in gazo filatio misit et omnium divitum dona transcendit nulla apud deum vilis est pietas nulla infructuosa miseratio diversos quidem hominibus dedit census sed non diversos quered affectus estiment omnes substantia suas et qui plus accipere plus tribuant fiat abstinentia fidelium cibus pauperum et quod quisque subtrahit sibi proficiat indigenti qui alicet multum et animis et corporibus conferant remedia parcitatis parum tamen utilia sunt ipsa iunia nisi misericordiae sanctificentur effectu in elemosinis enim virtus quaedam est instituta baptismatis quia sicut aqua extinguit ignem sic elemosina peccatum et per eundem spiritum dicitur lavamini mundi estote per quem dicitur date elemosinam et omnia munda sunt vobis ut nemo ambigat nemo diffidat regeneratione sibi nitorem etiam pos multa peccata restitui qui elemosinarum studuerit purificatione mundari